บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดคำคุณศัพท์หนึ่ง adjektiv เอ็มผู้หญิงชราหนึ่งคน en gammel kvinne en gammel dame ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน En tykk kvinne En tykk dame ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน En nysgjerrig kvinne En nysgjerrig dame รถใหม่หนึ่งคัน En ny bil รถความเร็วสูงหนึ่งคัน En rask bil. รถนั่งสบายหนึ่งคัน En komfortabel bil. ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด En blå kjole. ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด En rød kjole. ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด En g r ø n kjole. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ En svart veske. กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ En brun veske. กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ En hvit veske. คนใจดีหลายคน hyggelige folk คนสุภาพหลายคน høflige folk คนน่าสนใจหลายคน interessante folk เด็กน่ารัก snille barn เด็กดื้อ Frekke barn เด็กดี Lydige barn